Euskaraldia azaroaren hogeitik abenduaren laurat Euskal Ijatien partaidetzarekin. Eta zuk, nula baliatuko duzu Euskaraldia? Si behotik lekukotar zintzun bait. Beti ratzabalagin txolde itzen duzu, uh, garaibin uh, bizi, eta mekanizien duzu urdin jarben uh, eh, liagoenin. Lan euskaz duzu uh, nausien, ene nausiek ilan, eta beste lagunek ilan eh, esateko eta Euskaz aitzia eta beste, beste libeat eh, ez behitaki eh, Euska, esateko eta lehen hitza, agurra, emaitia Euskaz eta ene lagunek ilan familian, familian esateko deit hori negitia ez behiti o, o Euska, Euska emaiten, mena nipu, ene lehen agurra emaiten emanen diat Hortako, uh, eh, hau bizi badza, ezago da txunin, uh, eh, izkar deitzen naiz, ostatu bat badut eh, nire senajarekin ospitale pian, beha janiz. Ospitale badugu ostatu bat nire senajarekin, eta egia da, ara, osoekin, eta entzatuko gira indar gehiago maiteat euskarari. Eh, adibidez egunero hauzoak ikustean, janez simpleki, egunon, ontsazira, eh, azkartzeat hori uh, eh, ospitalepeko egian. Eta gero, ostatuan egia da ere, hau bizi uh, txapa dutenek, bon, egeskiari gira egunero haiekin uh, euskaraz adituko digira eta gero belagi prest balima dute eh, jendeak, uh, indar bat eginen dugu uh, eh, itz txipi batzuekin, adibidez egunon, esaldi txipi laburrak, komprinitzeko, horiek ere konprini gaite zen. Mm, adibidez ala, peiti fan nahi duzie, sartze bat, menu bat, uh, ala, e, gira eta sukaldean ere, adimen ere antxatuko da belahi prest du. Bon, ara, egia da, eh, bi haste horiek importanta dela Euskararen dako, eta zinez, uh, uh, bi hastez egunero uh, mintzatuko gira Euskaraz uh, indaha maiteat. Matilde Bake deitzen niz, diginaga astueko niz, eh, atharratze kantin. Maule komediatekan lan egiten dut, hiriko etxean, kultura zerbutxean. Nik uh, eh, aho bizi izateko izena eman dut Euskaraldian, eta ordin uh, eh, indarra eginen dut Euskazaitzea, zaitzea, lehen hitza pu Euskaz eta bo, aitzinekoak nula erreksionatzen din abea Euskaz uh, egitza edo ez. Eta uh, eh, arigune ni se bai mauleko mediatekan delibiatu dugu arigune izena emaitia. Uh, Jakin azteko uskaz aitzeko espazio bat dela eta ordin nuskaz egiteko lehen hitzapu. Euskaraldia azaroaren hogeitik abenduaren laurat Euskal Ixatien partaidetzarekin.